Շատ ուրախ ենք ձեզ ողջունել եւ սկզբում փորձենք ծանոթանալ։ Շնորհակալություն հրավերերի համար։ Ես էլ շատ ուրախ եմ ձեզ մոտ ներկա գտնվել։ Ես Տաթևն եմ, մասնագիտությամբ սոցիոլոգ կոնֆլիկտաբան, աշխատում եմ Ստեփանակերտում արդեն երկրորդ ամիսն է, դասավանդիր Հայաստան քրթական հիմնադրամում, որպես առաջնորդության զարգացման ղեկավար։ Տաթև Արցախ այցը առաջինն էր։ Արցախ այցը առաջինը չէր, բայց մնալու եւ ապրելու տեսանկյունից առաջինը։ Արցախ այցելել եմ զբոսնելու, շրջելու կամ ուխտագնացյան շրջանակներում, բարի խմբի հետ համերգների շրջանակներում, բայց որ այսպես մի օր վեր կենամ կամ Արցախ եւ հասկանամ, որ պետք է արդեն Արցախում ապրեմ, առաջին անգամ էր։ Ինչպես հասկացա, հենց դասավանդիր Հայաստան ծրագրով էլ հայտնվել եք Արցախում, որոշել եք կտրուկ ամեն ինչ փոխել, գալ բնակվելու Արցախ, թե ինչքան կտևի, ինչքան ժամանակ կապրեք եւ այլն, կարեւոր չէ։ Այս պահին կարեւոր է, որ դուք այդ որոշումը կայացրել եք եւ ես հիշում եմ նախնական զրույցում ասացիք, որ ընտանիքը միջևեր չէր հավատում, որ դուք այդ քայլին կգնաք, բայց փաստորեն այսօր ապրում եւ աշխատում եք Արցախում։ Ինչպիսին հայտնաբերեցիք Արցախ ԱԽ արդեն որպես բնակության վայր։ Այն որ իրոք տանս անդամները սկզբում լուրջ էին վերաբերվում, մտածում էին իմ հերթական կատակներից է կամ իրականում սովոր են նաև իմ կտրուկ որոշումներին ու քայլերին։ Դրա հետ կապված ընդունել չընդունելու խնդրի առաջ չկանգնեցի, որտեղ այն որոշումները ընդունվում են։ Ինչ հասկացա այստեղ, Արցախը շատ նման էր իմ պատկերացումներին, նաև ապրելու տեսանկյունից, հա, այսինքն ես ինչպես իրեն զգացել էի հենց առաջին անգամ, մեր առաջին հանդիպումից, ինքը նույնքան ջերմա, նույնքան գեղեցիկ է, նույնքան իմնա, ու դրա հետ կապված ոչ մի ինչ որ արտառոց զգացողություններ չունեցա, ես տանն եմ ինձ զգում։ Ես գիտեմ, որ դուք ուրիշ Արցախ հեշթեգով բացահայտում եք Արցախը, այսինքն գուցե բուն Արցախցին չնկատի ինչ որ բաներ, ինչ որ դուք եք նկատում։ Որ դու նոր ես գալիս ինչ որ միտեղ, հեշտ է շատ նկատել բաներ, որոնց հետ մարդիկ արդեն հարմարվել եւ ապրում են եւ դա անցալում են, որպես հենց այդպես էլ պետք է լիներ։ Հեշթեգս երևի հենց գալուց առաջին շաբաթում ա ձևավորվել, երբ որ առաջին շաբաթը ստեղ ապրելուց հետո Facebook-ում ամփոփեցի իմ առաջին շաբաթն ու <laughs> առաջին տպավորությունները կետերով, հետո պարզվեց, որ ահագին մեծ երկրպագուների ցանկեր առաջացել այդ կետերի շուրջ, ու հետո պահպանեցի հեշթեգը նաև այն իմաստով, որ հոբի ունեմ լուսանկարչության, բայց սիրում եմ լուսանկարել այն տուրիստական բաները, չէ, հենց ես վերջերս հրապարակել եմ նկարներ հին եւ փչացած մեքենաների, որոնք բնության հետ ու բնության մեջ շատ-շատ սիրուն ձևով ձուլված են։ Այսինքն ես փորձում եմ Արցախը ցույց տալ մի քիչ ուրիշ կողմից, այն որ առաջին հայացքից տեսանելի չի, այն որ որ սովորական տուրիստական Արցախը չի, որ երևում է հիմնական տարածված վայրերով, այն թաքուն Արցախն եմ ուզում բացահայտել եւ բնականաբար այդ ամեն ինչի մեջ ինչ որ ձևով դրսեւորվում եմ հենց ես ինքս, այսինքն այն ինչ ես տեսնում եմ, ինչ որ իմաստով ես եմ։ Ամենահետաքրքիրն այն է, որ հենց արցախցիները բացահայտումներ են անում, որովհետեւ իրոք երբ ապրում ես, նույն տեղը չես էլ նկատում, ինչ որ հետաքրքիր բաներ հնարավոր է եւ բաց թողնես, բայց երբ թարմ աչք է դա տեսնում ու քեզ համար էլ է բացահայտում, անում։ Երևի դրա համար այդ հեշթեգի երկրպագուները այդքան շատ են հենց արցախցիների մեջ։ Ու նաև Արցախը ճանաչել, օգնելու նաև փաստ կա, որ ձեր ընկերները հենց որոնք երբևէ չեն եղել Արցախում կամ եղել են կարճաժամկետ, սկսել են ճանաչել Արցախը հեռվից։ Իրոք, որ երկար ժամանակ ինչ-որ բան չեմ գրում կամ չեմ հրապարակում, սկսում են արդեն բողոքել <laughs> ընկերներս, մենք Արցախը ոնց որ քեզ հետ ու քեզնով ենք ճանաչում, ինչն է ինձ շատ ուրախացրել, շատեր անգամ ասել են սկսել ենք սիրել Արցախը քեզնով, այն իմաստով, որ ինչ որ կենթանի, գողտրիկ, ինչ որ բան կա, որ տեսնում եմ, պարտադիր ես ուզում եմ կիսվել ու դրանով է հենց այդ ուրիշ Արցախը, մտածում եմ, որ առհասարակ կամ այն մարդու տեսած Արցախը դա ուրիշ Արցախ է։ Հիմա ես ուզում եմ իմը ցույց տալ։ Բնականաբար լավ կողմերի հետ դրական ջերմ, ինչպես ասացիք, տանն եմ զգում, դա շատ հաճելի էր իհարկե, որպես արցախցի եմ ասում, բայց ամեն դեպքում Երևի դժվարություններ ամենասկզբից եղել են։ Դժվարությունները ամենասկզբից եղել են օրինակ բարբարի իմաստով, որ մինչև հիմա դեռ չեմ հաղթահարել, թեպետ ավելի հեշտ եմ արդեն ընկալում։ Դժվարություններ սկզբում եղել են այն իմաստով, որ շատերը տեղափոխվում են արդեն իսկ ունենալով ինչ-որ միջավայր, ընկերներ եւ այլն։ Ես այդ առումով էլ ռիսկի գնացող եմ, որպես այդպեսին այստեղ 1-2 ծանոթ ունեի, անգամ այնպեսի մարդիկ, ում հետ ստաբիլ շփման մեջ չեմ։ Այսինքն ես գալիս եի այստեղ լրիվ մենակ, ու բնականաբար դա ինչ որ տեսակի մտավախություններ կարող էր առաջացնել իմ մեջ։ Չնայած ես այդ մարտահրավերները հեշտ եմ ընդունում ու բաց եմ դրանց առաջ, դա ինձ չկանգնեցրեց։ Հիմա արդեն այդ խնդիրն էլ չունեմ, ունեմ ընկերներ, ում հետ կարողանում եմ տեսնվել, հանդիպել, զրուցել, բացահայտել Արցախելի իրենց հետ։ Էնպես որ դա էր երևի խնդիրը հիմնականում, որ չունեի դեռ այստեղ իմ սոցիալական միջավայրը։ Միշտ եք համարձակ որոշումներում։ Այն որոշումներում, որոնք ինձ տանում են դեպի իմ երազանքներն ու նպատակները, հա, այդ որոշումներում միշտ ռիսկի եմ գնում, այդ որոշումներում միշտ հեռու եմ գնում, այդ որոշումներում միշտ անկանխատեսելի եմ լինում։ Այսինքն, եթե իմ երազանքը ինչ-որ տեղ տանում է, ես գնում եմ այդտեղ, անկախ նրանից հեռավորությունը, խնդիրը, բախերը, դրանք բոլորը հաղթահարել են դառնում բնավորությամբ բավական նախանձելի գիծ է ասեմ, որովհետև քչերը կարող են ինչ որ երազանքի հետևից լրիվ փոխել կենսակերպը եւ գնալ ինչ որ ուրիշ տեղ ապրելու։ Ես որ երևի այդ ռիսկին չէի գնա։ Համենայն դեպս ամենակարևորը որ այդ ռիսկը արդարացված լինի եւ այն ինչի հետեւից գնում ես հասնես որպես առաջին նպատակ դասավանդիր Հայաստաններ եւ կուզեի մի քիչ խոսենք ծրագրի մասին խոսել ենք մեր նախնական զրույցում հերավոր գյուղերի խնդիրների մասին ուսման առումով ինքս էլ լինում եմ գյուղերում որոշակի ծանոթ եմ ինչ խնդիրներ կարող են լինել կուզեի փոքրինչ այդ մասին խոսենք հենց այն որ ասացի իմ երազանքի ու նպատակի հետևից եմ այդտեղ դա մեծապես հենց արտացոլված է դասավանդիր Հայաստանի առաքելության եւ նպատակների մեջ, որն է ձևավորել եւ ստեղծել հասանելի կրթություն եւ որակյալ կրթություն Հայաստանի, այդ թվում նաեւ Արցախի բոլոր երեխաների համար, անկախ իրենց սոցիալական, տնտեսական պայմանների, իրենց գտնվելու վայրից, որpիսի այդ երեխաները կարողանան իրացնել այն առաջնային իրավունքը, որը կրթություն ունենալու իրավունքն է եւ կարողանան հենց այդ կրթությամբ էլ ստեղծել իրենց եւ մեր երկրի ավելի լավ ապագան։ Եվ դա հենց իմ նաեւ մասնակիտական եւ անգամ անձնային երազանք ու նպատակներից է որովհետև ինքս հենց փոփոխությունների ամենահիմնավոր, ամենակայուն ճանապարհը տեսնում եմ կրթության միջոցով եւ հնարավորինս շուտ սկսել այդ արշավը եւ մաս դառնալ այդ արշավին, այդ նպատակը ինձ բերեց այստեղ։ Ինչ ենք մենք անում։ Մենք, այսպես ասած, շարժում ենք ստեղծել երիտասարդ մասնագետների, երիտասարդ կադրերի, առաջնորդների, ովքեր ունեն գիտելիքներ, հմտություններ, կիսում են երազանքը երեխաներին ավելի լավ ապագա կրթության միջոցով ստեղծելու եւ մենք ոնց որ միավորող հարթակ ենք հենց այդ բոլոր երիտասարդների համար, ում նաև աջակցում ենք թե մինչև ծրագրին մասնակցելը, թե ծրագրի ընթացքում մասնագիտական հմտություններ ձեռք բերելու, մանկավարժական հմտություններ ձեռք բերելու հարցում եւ իրենց արդեն գործողում ենք Հայաստանի ու Արցախի տարբեր համայնքներ, այն համայնքներ, որտեղ չկան ուսուցիչներ կամ տարիներով այս կամ այն առարկան չի դասավանդվել եւ հենց այդ մի մասնակիցը շատ ժամանակ շատ-շատ հույսեր ու երազանքները բորբոքում է, ասած, այդ համայնքներում, այդ երեխաների աչքերում, ինչը մեր մեր աշխատանքի ամենակարևոր եւ ամենապայծառ կետն է։ Իհարկե կան գյուղեր այսօր, որ դպրոցում 3 աշակերտ է բոլորովին վերջերս եմ եղել նման գյուղում, իսկ եթե դպրոց աշակերտների քչության պատճառով փակվի բնականաբար գյուղն էլ կամած-կամած կկանգնի այն խնդրի առաջ, որ պարզապես չի լինի, որովհետև գյուղը պահողը նաև դպրոցն է, թե երեխաներ չլինեն, գյուղը չի ապրի ու շատ ցավոտ խնդիրների առաջ են կանգնում, ու շատ կարևոր է հենց դուք նշեցիք իրավունքը որ ամենահեռավոր գյուղում ապրող երեխան ունենա նույն իրավունքը ինչ մայրաքաղաքում եւ նույն հնարավորությունը նույն հնարավորությունները այո որովհետեւ չի իմացվի վաղը մյուս օրը եթե լավ կրթություն ստանա այդ երեխան ինչ մասնագետ կդառնա եւ ինչքան շատ բան կարող է տալ իր երկրին։ Մի կարևոր հանգամանք եւս ինչն է գերագույն խնդիրը մեր արժեվ դրած, որ այդ երեխաների ներուժը ամբողջապես բացահայտենք եւ այդ ներուժը դրսեւորելու հարթակ կամ միջոց կամ ճանապարհ ցույց տանք այդ երեխաներին, որտեվ շատ-շատերը ունեն անսահմանափակ գրեթե ներուժ, հա, մեր երեխաները որ շրջում ենք, ասենք խենթանում են մտքերից, իրանց գաղափարներից, այդ հույսից ու պատկերացումներից, որ ապշում եմ ես ինքս ու հնարավորություն տալ, որ եւ մենք ճանաչենք այդ երեխաների ներուժը եւ կարողանա այդ ներուժը դրսեւորվել եւ ի գործ կոչվել արդեն երկրի համար, հասարակության համար, պետության համար։ Այդ ներուժը ճանաչելու խնդիր շատ ժամանակ ունենում ենք եւ մեր մասնակիցները իրոք կարեւոր դեր ու աշխատանք են տանում հենց այս հարցում։ Շատ բարի, շնորհակալ գործ եք նախաձեռնել եւ թող այդ ճանապարհը մի քիչ խոչընդոտներով, բայց այնուամենայնիվ, երբ թիմը երազանքի հետևից է գնում, կարծում եմ լավ կլինի ու բավական մեծ հաջողություններ կգրանցենք։ Տաթև դուք նաև ստեղծագործում եք։ Դուք ամեն ինչ գիտեք իմ մասին։ Արցախը ինչ որտեղ ուզում եմ իմանալ, ներշնչանքի աղբյուր եղավ Գիտեք, Արցախը ինձ համար միշտ ներշնչանքի աղբյուր է։ Առանձնակի ներշնչանքի աղբյուրը Շուշին, որը դեռ զբոսնելու կամ հանգիստ վայելելու տեսանկյունից չեմ կարողացել այցելել։ Արցախը այդ տեսանկյունից էլ ինձ վրա իրոք ազդում է, ու ես վերջում մի քանի նոր բան, որ գրել էի, իմ ընկերների կամ ընթերցողների կարծիքով ստացվել էին ավելի էմոցիոնալ, ավելի խորը։ Ես դա ամենաշատը կապեցի Արցախի հետ, ինչքան էլ որ առաջին հայացքից կարող աբսուրդ թվա, բայց այն ինչ ինչից դու ներշնչվում ես կամ այն միջավայրը, որտեղ դու ստեղծագործում ես, հաստատ անմիջական ազդեցություն ունի քո ստեղծագործության վրա, այնպես որ երևի զգում եմ հա, այդ ազդեցությունը։ Որպես ընթերցող ես դա կանվանեի parzutsan մեջ խորը։ Parzi ու խորի ինչ որ համատեղում եմ <laughs> գտել, թվում է թե առօրեական թեմաների մեջ, որ բոլորս էլ երևի առնչվում ենք, բայց ոչ բոլորն են գրում այդ մասին եւ վերջերս ձեր մի պատմվածքը հաջողություն ունեցա Սա կխնդրեի այդ մասին նույնպես մի քիչ Ես շատ պատահաբար համացանցում ուղակի տեսա, որ MediaMax-ը մրցույթ է հայտարարել ամենաբարի պատմությունը խորագրով նվիրված բարության միջազգային օրվան։ Ու սկզբում ուղակի աչքովս ընկել էր դա ու շատ չէի խորացել հասկանամ ինչ մրցույթ է կամ ինչ պայմաններ են ու մի կողմ էի դրել։ Հետո հենց աշխատանքային process-ի մեջ նորից իմ աչքով ընկավ այդ մրցույթը, որոշեցի ամեն դեպքում մի հատ կարդամ տեսնեմ ինչի մասին է։ Կարդացի տեսա, որ պետքա գրել ինչ որ բարի պատմություն, պարտադիր իրական պատմություն, որ քեզ հետ տեղի ունեցել ստացել ու հենց այդ պահին այն որ սենց շատ ինչ որ հետաքրքիր պատահականություն ասեմ թե ինչ որ բան որ ուղղակի քեզ հիշեցնում է հին ինչ որ մոռացված պատմություն, որ դու ունես քո մեջ ապրող։ Հենց այդ մրցույթը ինձ հիշեցրեց այդպիսի մի պատմություն, որը վերապրելուց հետո ուզեցել եմ միշտ գրեմ, անգամ բլոկնոտիս մեջ ինչ որ կարճ մարջ նշումներ ունեի, բայց որը չգիտեմ ինչ պատճառով ավարտուն տեսքի չեր եկել։ Մրցույթը տեսա մտածեցի երևի հենց այս այդ պահն է, որ պետք է այդ վաղուց մտածածս ու ապրել կիսված այս պատմությունը գրեմ, որտեվ ինքը այնպիսի պատմություն էր, որ ես կուզեի իրոք կիսվել։ Դա պատմություն էր մի պապիկի մասին, ով ավտոբուսին հենց 58 համարի ավտոբուսի մեջ, հիմա արդեն շատ շատերին է հայտնի, կոնֆետներ է բաժանում ու երբ առաջին անգամ ես այդ իրադարձությանը մասնակից եղա, ինձ դա շատ-շատ հուզել էր, որտեվ ինձ հետ էր տարել դեպի իմ մանկությունը, անգամ ոչ մանկությունը, մի քանի տարի առաջ ընդամենը, երբ իմ օրական պապիկը դեռ ողջ էր, եւ ինձ ամեն անգամ կոնֆետներ էր տալիս։ Եվ այդպես ես ես շատ տպավորված այդ օրը աչքերս ծծրած իջա ավտոբուսից հասատուն, ամբողջ ներաշխարհս խառնվել էր իրար։ Այս դեպքի հետ կապված ես գրեցի այդ պատմությունը ու գրեցի իրոք այնպես ինչպես ես ապրել էի, ծեր ասած ամենապարզ անգամ առօրյա համարյա շփման լեզվով ինչ եմ զգացել, ինչ եմ ապրել, ոնց եմ կապել դա իմ մանկության հետ կամ ոնց եմ ամեն անգամ վերապրում իմ մանկությունը, երբ տեսնում եմ այդ պապիկին, ու իրոք շատ լավ արձագանքներ էր ստացել, շատերին էր հուզել, շատերը դե արդեն հասկացել են, վայ, ես եմ պապիկն, ոնց ինքը արդեն ինչ որ հերոս էր դարձել, որ շատերը ճանաչի են, եկե գալիս են ինձ գրում են, ես քո նկարագրած պապիկին եմ այսօր տեսել։ Ու սիրվեց այդ պատմվածքը, որ գրվել է շատ-շատ կարճ ժամանակում, այն որ համարյա մի շնչով անգամ վերանայելու ժամանակ չեմ ունեցել, այսպես ասած, ընդմիջմանս ընթացքում եմ գրել աշխատավայրում մրցույթի հաղթող հա։ եղավ այդ պատմվածքը հերոս պապիկի հետ միասին։ Հերոս պապիկի հետ միասին։ Ինչի արդիվ շնորհավորում ենք։ Շնորհակալություն։ Տաթև դուք նաև հիշում եմ ուզում եք գիտար նվակել սովորել։ <laughs> Այո։ Ես արդեն այդ քայլերն արել եմ։ Ստեփանակերտում արդեն ունեմ գիտարի ուսուցիչ, ունեցել եմ իմ առաջին դասը այստեղ։ Շատ հավես էր մուսան գիտար նվագելու իմ մեջ վերարտնացա, որտեղ Երևանում մի քանի դաս ունեցել էի, հետո աշխատանքի բերումով ընդհատվել էր։ Հիմա այստեղ որոշեցի վերականգնեմ այդ բարի ավանդույթը եւ արդեն գտել եմ անգամ դա ինչպես երբ եւ որտեղ։ Փաստորեն կամած-կամած երազանքները իրականանում։ Եվ եւս մեկ գաղափարի տերեք, այսպես ասենք, շարժ վարժական գրադարանը, որ ընթերցելու հանդեպ այդ սերը վառ մնա, այսպես ասենք, մարդիկ փոխանակվեն գրքերով, կենթանի գրադարան լինեն միմյանց համար, ով ինչ գիրք ունի, փոխանցի մյուսին։ Հիանալի գաղափար է, ասեմ, եւ որպես փաստ, այսօր դուք ինձ նույնպես գիրք եք բերել, <laughs> ինչպես եւ խոստացել էի։ Այո, ինչպես եւ խոստացել էի, եւ ես կլինեմ եւս մի մասը այդ կենթանի գրադարանի, այդ գաղափարը ինչպես ծագեց։ Գիտեք, իմ կարծիքով կան գաղափարներ, որոնք կիսելուց առատանում են, ինչքան էլ որ մաթեմատիկորեն հա, հա, դա քիչ դժվար մեկնաբանելի է, ու դա վերաբերում է նաև սերը հանդեպ ընթերցանության, ու ինչքան հնարավոր է ավելի շատ մարդկանց վարակել, ինչքան հնարավոր է ավելի շատ մարդկանց օգնել, որ գտնեն եւ կարդան իրենց սրտին մոտ, իրենց նոր մտքեր եւ կյանքին նոր գեղեցկություն հաղորդող պատմություններ եւ գրականություն Ես կարծում եմ այստեղ ինչ որ փոքր ներդրում կարելի է ունենալ, ինչու ոչ։ Դրա համար, երբ որ ես իրերս հավաքում եմ Երևանից այստեղ տեղափոխվելու, մի մեծ արգղ միայն իմ գրքերն էին ու տանը ասում էին, դա «Դե, հիմա 1-2 գիգ պետքա կարդաս ինչ ես բոլորը տանում։ Ես ասում էի, որ եթե պետքա սրանք մնան այստեղ իմ սենյակում, ավելովա տանեմ ինձ հետ եւ դա կիսեմ այն ընթերցասերների հետ, ովքեր որ ինչ-ինչ առումով հնարավորություն կամ հասանելիություն չունեն կոնկրետ այն գրքերի, որոնք ուզում են կարդան, հատկապես վերջին շրջանում բավականին շատ ձեռք էի բերել նոր հրատարակված ժամանակ մակարդակից գործեր կամ 5 գործերի նոր վերահրատարակություններ, որոնք մտածեցի, որ կարելի է կիսել նաև արդեն իմ մասնակիցներից ոմանք են այդ գրքերից պատահական sense են, որ այնպես եմ ուզում այս գիրքը կարդալ եւ ես ասում, գիտես, այդ գիրքը կա ինձ մոտ, ես վերել եմ։ Այսինքն արդեն գործում է։ Արդեն այ այ այս պահին կենթանի գրադարանը գործում է։ Կենթանի գրադարանը այս պահին արդեն 4 այսպես ասած ընթերցասեր ունի, հենց այս պահին կարդացող, անգամ գրքերի ցանկը կարող եմ ասել Վարդգես Պետրոսյանը, որը ձեզ փոխանցեցի Ստամբուլի բիճը, որ փոխանցել եմ արդեն ընթերցած վերադարձել եմ ինձ հետ, ինի ջայլոց այսպես շատ հավես անակնկալ հենց ընթերցողը, այսպես շոկոլադով փաթաթել էր գիրքը եւ վերադարձել էր։ Հաշվի կառնա։ Ոնց որ ակնարկ ստացվեց, չէ։ Եվ մյուս երկուսը Դաստայևսկիի գրոքն է, որի մասնակիցներից մեկն է ընթերցում եւ Ալբերտ Կամյուն էլի մասնակիցներից մեկը, այնպես որ ակտիվ արդեն շրջապուլի մեջ է։ Ես խոստանում եմ, որ սա միակիրք չի լինի ձեր ցանկից, որ ես կցանկանամ ընթերցել, անշուշտ դա շարունակական process կլինի եւ հաճելի ու հետաքրքիր նախաձեռնություն է։ Իրոք կան մարդիկ, որ կոնկրետ գրքեր կան, որոնք ուզում են ընթերցել ու այն փաստը, որ ընթերցում են էլեկտրոնային տարբերակները եւ այլն եւ այլն, չգիտեմ, ինչպես բոլորի համար, ինձ համար հենց թերթել Ստեղծել հենց այդ հիվանդությունն ունա։ Դա անփոխարինելի է, ինչքան էլ որ ասենք դե լավ ժամանակակից ինչ-որ մեթոդներով նույնպես կարելի է ընթերցել, մենուն է։ Շնորհակալ եմ անշուշտ եւ մեր զրույցի համար եւ գրքի համար ձեր բոլոր գործերին հաջողություն, թող Արցախը ամեն օր ավելի լուսավոր կողմերից բացահայտվի ձեզ համար եւ թող ձեր դրական մտածումը, այսպես ասեմ, վարակիչ լինի։ Շատերի համար, որ շատերը գան, տեսնեն, բացահայտեն իրենց Արցախը արդեն եւ Արցախը շարունակի լինել ներշնչանքի աղբյուր, ինչ որ լավ բաներ անելու համար աղբյուր լինի, միշտ ինչ որ դրական, ինչ որ հետաքրքիր նախաձեռնությունների համար ուխտատեղի, այսպես ասեմ։ Հա, իրականում շատ եմ, որ լավ ներկայացրեցիք այն ինչ որ ես մտածում ուզում եմ, ինքս էլ կուզենամ այնքան այն դրականը ներշնչանքը, էներգիան, հետաքրքրությունը, լուսավոր կողմերը, որ ես ստանում եմ այսպես ամեն օր Արցախից, արցախցիներից, այն առօրյայից թե կուզենամ ամենահասարակ բաներից, որ ես այստեղ անում եմ, գոնե ինչ որ մինիմալ չափով վերադարձնել Բնականաբար ունեմ շատ նպատակներ, ծրագրեր, որ հուսով եմ ժամանակի հետ կկարողանամ այստեղ իրականություն դարձնել։ Ինքս շատ ուզում եմ երիտասարդների կյանքը տեսնել ավելի կրթական, ավելի մշակութային, թե դպրոցներում, թե դպրոցներից դուրս։ Ու շատ ուրախ եմ, որ այստեղ էլ մարդիկ շատ բաց են այդ բոլոր փոփոխությունների հանդեպ, այնպես որ հուսով եմ դեռ հետաքրքիր հանդիպումների եւ իրադարձությունների շուրջ զրուցելու առիթ կունենանք։